cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar ta yau tatsuniya ce shirin da cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar ta yau ci gaba ne akan tatsuniyarmu ta jiya yara yara idan ba manta ba Ajiya mun tsaya ne inda matan sarki su uku suka koma gidan sarki bayan kowace ta gama wankan jego yanzu kuma za mu ɗora. Bayan kwanaki da komawan matan sarki sai ya ƙi kulawa da amaryarsa domin shi har yanzu bai yarda da cewa ita ce ta haifi wannan yaro ba. sai ya yanke shawarar cewa a kai wannan yaro reno a gidan danginsa kuma ya ba da umarnin cewa kada ɗaya daga cikin matansa ta sake ganinsa har sai yaro ya girma sai a kawo shi ya nuna mahaifiyarsa da kansa a kwana tashi yaro ya girma sai sarki ya sa aka tara mutanen gari domin su ga abin da zai faru yasa maganansa yasa matansa uku suka fito ya tura a zo da ɗan yaro ya zo a kan doki manufar taron dai ita ce yaron ya fidda wance ta haife shi daga cikin waɗannan matan sarki guda uku yaro na zuwa sai kawai aka ji yana waƙa yana cewa wace ce uwata tambaya nake yi wace ce uwata wace ce yatumata wace ce iyata tambaya nake yi Jin haka sai matar sarki wacce ta haihu a daji ta karɓi waƙar tana cewa, Gani, gani, gani, gani, ni ce ɗana, ni ce mahaifiyarka, ya kai ɗana, gani, gani, ni ce gyatumarka, zo rungumeka rungume ka, ya kai ɗana. Da yaron ya ji bayanin da ta yi masa a cikin waƙar kuma bai gamsu ba sai ya rera tasa wakar yana cewa a'a a'a ina kika haife ni ki gaya mini ina kika haife ni ki gaya mini da mutanen gari da sarki dai duk suka yi shiru suna jira su ji abin da za ta ce ko zai tabbatar da cewa ita ce mahaifiyarsa ko kuma ba haka ba sai ta sake kashe murya fin yadda ta faɗa da farko tana cewa ai a daji ne ta haife shi a dajin ma na karangiya ba tare da wani bata lokaci ba sai kawai ya ce je ki gaba ki yi gaba ba ke ce mahaifiyata ba haka ta kare ta wuce tana jin haushi wacce ta haihu a toka ma ta zo ita ma ya ce ba ita ce ta haife shi ba da aka zo kan mahaifiyarsa wadda ita ce ta ƙarshe da ta faɗi inda ta haife shi sai ya yi wani gauran tsalle don murna har sai da ya shallake rimin da ke kusa da fada jama'a kowa ya ɓarke da kowa sai ɗan sarki ya je ya rungon mahaifiyarsa don murna shi kuma sarki saboda jin haushin matansa sun yi masa ƙarya dangane da haihuwar magajinsa sai yasa aka fille musu kawuna yasa aka raba ƙasar biyu shi ya ci gaba da mulkin ɗaya ɗayan kuma ya bai ma magajinsa malamin nan kuma ya tsufa sai wannan yaro ya sa aka gina masa gida a ɓangaren da yake mulka labarin wannan abin mamaki ya wuce garin yamutsawa domin kuwa ya bi dukkanin garuruwan da ke kusa da wannan wuri ƙurungus kan kusu yare yara tunda muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce a kan marainiya mai turmi akwai wata marainiya a wani gari sanda iyayenta suka rasu ba su bar mata komai ba sai wani turmi turmin kuwa wani shu'umi ne mai ƙwanƙwamai to amma sauran mutanen gari ba su san haka ba sai turmin nan ya ce da ita to tun da baki da kowa baki da komai ni zan kasance mai tsaya miki a madadinsu wannan magana ta farantawa marainiya rai sai ta dafa turmi ta ce to na gode yanzu wato duk abin da nake so za ka bani turmi ya amsa mata da cewa eh babu shakka zan baki duk abin da kike bukata yarinya ta ci gaba da zama da turmi suna nan suna nan sai wata yarinya ta ji labarin yadda marainiya da turmi suka yi sai ta ce za ta gwada ta domin ta tabbatar da gasken wannan batu sai ta dafa shinkafa ta je gidan marainiya da ta isa sai ta ce mata kin ce turmin gidanki zai iya baki dukkanin abin da yake bukata to ya dafa miki shinkafa mu gani idan ba karya ba Mareni yana jin haka sai ta gaya wa turmi cikin waƙa tana cewa, Turmi turmi turmi tangariya gori ake yi min turmi tangariya gori ake yi min. Turmi sai ya tambaye ta ya ce gorin me ake miki, sai Mareni ya ta ce, Gorin shinkafa turmi tangariya idan da shinkafa turmi tangariya ka ba ni shinkafa turmi tangariya. Kamar abin dabo sai ga shinkafa har tafi wace wacce bakwar yarinyar nan ta dafa ga kyau. Da bakwar yarinyar nan magulmaciya ta ga haka sai ta ce na ga wannan amma zan sake gwada turmin nan. can dab da lokacin faduwar rana sai ta je gidan marainiya da zinariya mai yawa a kulle a haɓar zaninta sai ta ce da marainiya na zo da zinariya idan turmin nan ya isa kema ya baki a nan ma marainiya ba ta yi shakar komawa ga turmi ba ta je ta dafa shi tana rera waka kamar yadda ya da farko tana cewa turmi turmi turmi tangariya gori ake yi min turmi tangariya sai turmi ya sake cewa gorin me ake maki sai mareniya ta ce gorin zinariya turmi tangariya idan da zinariya turmi tangariya ka ba ni zinariya kafin ta gama rufe baki sai ga zinariya tsibi-tsibi har da wani tarin zinariya kaman girman kwan a wani tarin kuma kamar girman dutsen murhu wuri duk ya haske algungumar yarinyan nan kuma nan take ta suma saboda mamaki amma da ta farfado maimakon ta saduda sai ta ce na ga wannan ma bari in kawo saurayina ke kuma turmi ya baki naki mu gani sai ta kawo saurayi har ƙofar gidan ita kuma marainiya ta shiga ta gaya wa turmi sai turmi ya ce da ita ta rufe idonta sannan ta buɗe bayan ta ƙirga ɗaya zuwa bakwai da ta yi haka tana buɗewa sai ta ga wani tsulelen saurayi kyakkyawan gaske wanda har ita magulmaciyar yarinyar nan da kanta ta ce kai ban taɓa ganin kyakkyawan saurayi irin wannan ba sai baƙin ciki da kishin abin da turmi yake yi wa wannan marainiya suka sa wannan magulmaciyar yarinya ta kashe kanta da labari ya bazu cikin gari sai aka taru ana kallon gawanta ana mamakin abin da ya sa ta jefa kanta cikin wannan asara ƙurunkus kan kusu yare yara da fatan ana ilmanta da waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bukar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'ar da ta yi hidima wajen haɗa sautin shirin Asabe a ginin Silvanus. Ni Aminu Jibiral Gwadabe ke manufatan alkhairi.